Esiet sveicināti! Skan raidījums ielūdz Gregoras skolu pie mikrofona mācītājs Arta Truvietis. Kā parasti sāksim mūsu raidījumu ar aktuālitātēm par to, kas jauns svētā Gregora kristīgās kalpošanas skolā. Otradien, pulksten 21.30, skolas kapelā slavēšana, kuru vadīs skolas kapelāns Mareks Ignats. Ceturtdien studenti dosies uz dažādām kalpošanas vietām. Piektdien, pulksten 15. kapelā skolas dievkalpojums – Mīļi aicināti visi interesanti. Skolas mājaslapā atjaunot asociācijas lapas sadaļa. Tur var uzzināt, kas ir skolas asociācija un ko tā dara, kā arī iepazīties ar skolas draugu un atbalstītāju informatīvo izdevumu durvis. Par citiem pasākumiem un aktivitātēm, kas ieplānotas Svētā Gregora skolā tuvāko mēnešu laikā, var uzzināt Gregora skolas kalendārā, kas pieejams skolas mājaslapā mājaslapas adrese www.gregors.lv. Sīkāku informāciju par Gregors skolu var iegūt arī zvanot pa tārumu 6 382 2403 vai rakstot uz e-pastu skola at gregors.lv. dzīvība, tas mana brīvība un augšām celšanās. Tu zemi radījis un jūru debesis. Tu zvaigznēm spīdēt lietas, dod elpu radībai un īsto gudrību esi iesākus un visa nobeigus. Tev pieder mūžība un visa dzīvība, tu valdnieks pasaulē. Aleluja! tavs vārds. Tas man tik ļoti dārgs, tas mana dzīvība, tas mana brīvība un augšām celšanās. Es tevis apžēlojos. brīnišķīgs tavs vārds. Cik brīnišķīgs tavs vārds. Cik brīnišķīgs tavs vārds. Ir nu pat kā sācies jauns mācību gads Gregors skolā, nu pat jau ir aizredējusi viena mācību nedēļa. Mēs redzam jaunas studentus šajā skolā šajā gadā, jaunas mācības, jaunas lekcijas, jaunas nodarbības, lūkšanas, mācību praksa, kas nu jau arī pamazām iesākas. Visas lietas, kuras šobrīd notiek, ir viens tiešām liels prieks redzēt visu to, ko Dievs šajā laikā šeit dara. Redzēt to, ko Dievs ir darījis, pie studentiem, kā viņš viņus ir atvedis, redzēt to, ko Dievs dara cauri viņiem šeit, pie skolas un pie visas tās misijas cerības un redzējuma, ko mēs ceram un ticam ar laiku ieraudzīt šeit Latvijā. Ir tiešām prieks redzēt to, kādā veidā Dievs tik fantastiski strādā. Un tas ir viens iemesls, kādēļ mēs izlēmām šo vienu raidījumu veltīt tieši šai tēmai, kāds izskatās viens mācību gads skolā. Mēs runāsim ar mācību procesa organizatoru Lauru Bulu par mācību programmu šajā mācību gadā, un tāpat mēs arī varēsim klausīties vairāk studentu, kādas domu graudas vai atziņas par to, kā viņi nonāca līdz šai domai mācīties šeit, kā viņi saņēma šo aicinājumu, un vēl daudz citas lietas, par ko šajā raidījumā mums būs iespēja runāt. Man ir iespēja sarunāties ar Gregorskolas mācību procesa organizatoru Lauru. Sveika, Laura! Sveiki! Laura, lūdzu, pastāst par šī gada mācību programmu, lektoriem. Kas jauns ir šajā mācību gadā? Šogad skolas dzīve notiek kā pagājušo gadu piecas dienas nedēļā. Sesdienas vēdiena ir brīvdiena, bet būtiskākās izmaiņas ir tās, ka eh, skolas nodarbības, klases nodarbības notiek trīs dienas. Šajās dienās ir um, katru dienu pa piecām lekcijām, Tātad vienā nedēļā notiek 15 lekcijas. Un pārējās divas skolas dienas, kas ir ceturtdiena un piekdiena, ir vairāk paredzēts kalpošanas praksē. Ceturtdienās studenti ar prakses vadītāji dodas uz dažādām kalpošanas vietām, un piekdien ir eh, laiks prakses analīzei un prezentācijai. Tas būtu būtiskākās izmaiņas tieši mācību procesā. Vai tu varētu lūdzu pastāstīt, kāda jauna priekšmeta sagaida jaunos studentus? Šogad ir priekšmeti, kuri dod teoloģisku pamatu, piemēram, dogmātika. Arī priekšmeti par kalpošanas metožu apgūšanu, kā piemēram alfas kursa organizēšana, prasmes attīstoši priekšmeti, piemēram, runas māksla, mūzika, ģitāra spēle, kā arī priekšmeti, kas veido izpratni par sabiedrību, kurā kalpojam, piemēram, Ugāns pieredze misijā. Jā, paldies, un varbūt tu vari arī pastāstīt, kāda lektora būs šajā mācību gadā. Šajā mācību gadā būs lektori gan no Latvijas, gan arī ārzemēm. Īpaši gaidīt lektori ir arhibīskaps Jānis Vanaks un liepājas bīskaps Pāvils Brūvers. Vieslektori būs gan no Amerikas, Austrālijas, Zviedrijas, Ugandas un iespējams arī pat no Japānas. Tas tiešām izklausās interesanti, un varbūt varētu arī pastāstīt, kas jauns sagaida jaunos studentus jaunajā skolas dzīvēm. Šogad studentu ikdiena sāks jau 8 ar rīta lūkšanu, lekcijas pusdesmitos. Otradienās pulkstens 21.30 būs slavēšana, kuru vadīs skolas jaunais kapelāns Mareks Ignats. Šajā mācību gadā skolas nedēļa noslēgsies ar kopīgu dievkalpojumu skolas kapelā ja man ir vēlme sekot mm. līdzi skolas ikdienas dzīvei, vai tas ir iespējams, vai tas ir izdarāms? Jā, protams, tuvākā laikā būs internetā mūsu mājaslapā ielikts lekciju saraksts, kur varēs sekot līdzi mūsu lekcijām. Un, ja ir vēlēšanās, īpaši vēlēšanās, tad arī varēs piedalīties lekcijās kā brīvklausītājs. Un arī mīļi aicinām ikvienu interesantu piedalīties dievkalpojumā, kā arī slavēšanā. manas rokas to skār. Kur paliekas sāras skumju sētās, tu vietā uzplauks maržīgs rīzās. Kad saprati, ka tev jāmācās šajā skolā? Atbrauc no svētceļojuma, jau bija iestājusies īstenībā augstskolā, bet jautāja dievam, ko viņš vēlās. Tad vienkārši man uzrunāja rakstos vārdus, un, un ar daudzām zīmēm dievs parādīja, ko viņš vēlās. Man jau sen bija tāds aicinājums, un laika gaitā ar vien vairāk uz to tika aicināts ar dažādām lietām, nometnēm un uzrunām. Un Un es vienkārši saprotu, ka te man jānāk, nekur citur nav kur iet. Jebkas, ko tu dari, ir mazsvarīgs attiecībā pret tiem mērķiem un, un tam, ko, ko, ko Dievs teiksim, tev parāda. Un, un, ja, ja tev Dievs ir atklājis to lielo varenību, tad tas, tas, tas pārējais viss ir tāds tikai pakārtojams lietas. Tas nav uz kā bāzes es būvēju savu dzīvi. Jā, man uzrunāja svētais gars, un šeit es esmu. Ilgi to gāju, Mēs jau trīs gadus par to domājam. Man liekas, ka Dievs man ik pa brītiņam lika to tā prātā un sirdī. Un tad nu, šogad es izšķīros par to. Sapratu tādēļ, ka manā dzīvē bija kaut kas jāmaina, un es gribēju uzzināt savu dzīves aicinājumu, kādēļ es esmu vispār šajā pasaulē. Patiesībā tas bija ļoti interesants ceļš, kā Dievs man šeit vadīja. Pirmkārt, no Rīgas atnācu atpakaļ uz Saldu nejauši īstenībā nejauši uzzināju par alfa kursu, kas no uh, Gregors skolā bija un sāku iet uz uh, alfa kursu, un tad iedraudzējos ar jauniešiem no Gregoras skolas, un tā pamazām, pamazām Dievs man tiešām ielika sirdī, ka šī ir man tā īstā vieta, un kad man šeit ir jābūt. Mans plāns bija studēt, bet tā kā studijās netiku, nākošais plāns bija meklēt darbu ārzemēs, bet tas neizdevās, jo nevēlējos pārāk riskēt ļoti labs kontakts dabūju. Nākošais ceļš bija nākt uz Grigors skolu. Patiesībā lielākoties tas notika arī pateicoties mācītājam Ivaram Eisakam. Mēs atbraucām šeit, nedaudz parunājām, un papīri bija pagājis, un es rakstīju autobiogrāfiju un vispārējo, kas bija jāraksta un jādara. Tā arī šeit esmu. Mm, patiesībā es pati to nesapratu, bet nu, tā kā Dievs aicināja, laikam, tā varētu teikt. Un, un, un tas bija garš un grūts ceļš īstenībā, jo mēs esam kopā ar mūsu mazo meitiņu, mēs esam pāris, un tas nebija tik vienkārši. Kā tu mm. saprati, jo mēs kopā patiesībā sapratām? Nu, līdz galam es vēl varbūt bet, pat neesmu to sapratis. Un... Un tas vienkārši ir brīnums, jo marta beigās mums beidzās tikai iesvētības, mm. uz mhm. kurām arī es aizgāju tikai tāpēc, ka topošā sieva gribēja laulības eh, baznīcā. Es kā ģimenes miera labad, protams, piekritu. Un, bet, bet, bet, kad es jau pēc pieciem mēnešiem atrapšos Grigoras skolā, tam ir grūti noticēt. Un, nu, bet, bet tas laikam jā, ir Dieva ceļš un Dieva aicinājums, kuram pretoties ir pagrūti. Jo īstenībā, man liekas, mēs joprojām tādu nesam sapratuši. Mēs vienkārši jūtam, ka tā sajūta ir tāda, ka šeit ir jābūt un viss. Vai bija kādas lietas, no kurām bija jāatsakās, lai varētu nākt mācīties Gregoras skolā? Nu jā, es biju iestājusies universitātē, budžeta grupā, stipendiju jau būtu saņēmusi. Un, nu jā, nu tā vispār bija jāatsakās. Bet, nu, tas bija tāds nu, pārbaudījums vienkārši. Bet es nenožēloju neko, jo nu, es uzticos Dievam un viņa vadībai. Jā. Man nebija no kā jāatsakās. Principā no nevajadzīgām lietām arī ir iespējams jāatsakās. Un uz priekšu noteikti būs vēl, vēl, vēl teiksim, tas skolas sākums ir tikai tagad. Kā būs uz priekšu, tas vēl būs redzams pēc tam. Nu, man bija jāatsakās pilnīgi no visa. No darba, no dzīvokļa, nu, no visa. Ļoti nopietnas lietas nebija. Es pat varētu teikt, ka nebija tādas lietas. Vienkārši es jau biju to iedomājos jau sen, kad nāk šeit mācīties, ja man māsa arī šeit mācījusies, un viņa stāstīja, ka bija ļoti labi. Un, jā, tas arī viss. Praktiski nebija tādas lietas, no kām bija jāatsakās, un uh, es tikai esmu iegūsi šeit atnākot. Un pat domāju, ka ļoti daudz iegūšu turpmāk šajā ceļā. Mm, man sanāca atteikties uh, no darba jo ar darbu nav apvienojams šeit mācības. Mm, bet, mm, principā, tā ka es ne, ne, nevienu brīdi neesmu par to nožēlojusi. Vismaz pagaidām, un es domāju, ka tas arī nenotiks. Es visu laiku sēdēju mājās ar bērniņu. Man piedāvāja ļoti labu darbu. Liepā jau mēs esam no Liepājas, un es no tā darba atteicos. Tas bija diezgan grūti. Nu, man arī es esmu bez darba tagad, protams. Un... Tā ir visa dzīves maiņa, kā tāda. Un, un atteikties Tur, tur pilnīgi no viss ir jāatsakās, vai jāsāk pilnīgi jauna dzīve. Nu jā, šobrīd mēs esam tādā jā, jaunas dzīves kaut kādā pagriezienā, jo līdz šim mēs dzīvojām pilnīgi savādāk. Parasti tā nauda, karjera, viss jā, jā, tā ir jāatragā. Jā, un... jā, un tad pēkšņi bija tāds tā kā belziens ar pieri, stop, kaut kas tā kā mainās, kaut kādas savādākas sajūtas, un tad, tad jā, bet nu, pagaidām vēl ir ļoti liels šaubas, bailes un neziņa, bet tikai tā sajūta, ka ir jābūt, ir jāiet, ir jādara. Piekrīt. Lūksim Dievu! Visvarenais, mīļais debes Tēvs, mēs Tevi slavējam, mēs Tev tiešām pateicamies par to visu lielo žēlastību un prieku, ko Tu esi devis mums šajā laikā. Mēs pateicamies Tev, Dievs, kā Tu esi vadījis mūs līdz šim. Pateicamies Tev, Kungs, par visiem tiem, kurus Tu esi atvedis uz šo skolu šajā gadā mācīties. Paldies Tev, Kungs, par katru studentu. Tiešām slava Tev un gods par to, ka Tu esi ļāvis viņiem būt šeit un esi ļāvis mums būt ar viņiem kopā šajā laikā. Paldies Dievs par to, kā Tu esi viņus apdāvinājis, sveitījis, vadījis. Un paldies, Kungs, par to, kādā veidā Tu viņus varēsi lietot arī tālāk savā darbā, savā kalpošanā. Mēs Tev pateicamies, Dievs, par katru skolas darbinieku. Tiešām Dievs slava Tev par katru, kur Tu esi aicinājis savā darbā, par katru, kurš var darīt un piepildīt Tavu gribu pie Tava aicinājuma. Mēs Tev lūdzam, Kungs, ka Tu svētīdams svētī visu šo gadu uz priekšu, kāds tas būs, lai tajā daudz ir no Tevis un maz no mums mirstīgajiem. Kungs, lai tu esi redzams un tu pagodinies šajā laikā. Kungs, tev lai ir gods un slāva. Mēs lūdzam tevi, kungs, ka tu nāc un valdi. Dari tu savu darbu, savā misijā. Kungs, mēs tevi lūdzam, nāc, vadi mūs katru pie tavas rokas un veido mūs katru tavā līdzībā. Lai caur visu to, ko tu esi paredzējis šeit darīt, šī mācību gada laikā, tiešām tava gaisma var atspīdēt šajā pasaulē ar vien vairāk. Kungs, tev vienam lai ir viss gods un slavu un pateicību. Mums, lai tev klātbūtne un tev vadība, kungs, un daudziem, lai caur to nāk glābšana un mūžīga dzīvība. Mēs to lūdzam tev Jēzus Kristus varenajā vārdā. klausījāties raidījumu Ielūdz Gregors skola, kas kristīgā radio ēterā skan katru pirmdienu, pulkstens 5.10.